zamansız. This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Burçak Konukman'la güncel sanat konuşmaları. Merhabalar, Zamansız Köşesi'ndeyiz. E, bu hafta programımız canlı gerçekleşmeyecek. E, onun e, ancak e, bugün özel bir program yapıyoruz. Çünkü bir konuğumuz var. E, konuğumuz Dominik Lip. İsviçre'den. E, Hello. Ve <laughs> e, onunla birlikte e, aslında özel bir performans yapmayı planlıyoruz bugün. E, dinlediğiniz kayıt canlı olmayacak. E, ancak bu özel kayıt e, Zamansız Köşesi'nde ilk defa yaptığımız bir kayıt olacak. Açıkçası ben de tam olarak ne yapacağımızı bilmiyorum. E, ama yine de bunu denemeye ve e, deneyimlemeye değer diye düşünüyorum. E, hi Dominic. <laughs> Merhaba. uh, <laughs> if you want to start, uh, if before start maybe we can I can just give some uh, headlines uh, and then we start. Okay. Okay. Uh, biraz e, kısaca çok az haberlerden bahsettikten sonra e, programa e, devam edeceğiz ve performans gerçekleşecek. E, haberlerden kastım şu, e, Occupy e, MoMA e, geçen haftanın haberiydi. E, 13 Ocak Cuma günü e, New York Modern Sanat Müzesi e, işgal edildi. E, bağımsız ve devrimci bir sanat için e, işgal edildi. E, ve e, bu, bu bir manifesto yayınlandı. Bu manifestonun e, başlığı da yine bağımsız ve devrimci bir sanat için e, şeklindeydi. Bu manifesto e, Andre Breton, Lev Trotsky ve Diego Rivera'dan e, Rivera'nın yazdığı manifestonun e, MoMA için e, uyarlanmış haliydi. E, bu daha ileride önümüzdeki haftalar buna daha çok yer vereceğiz ama önemli bir şey. E, Occupy dalgası MoMA'ya kadar sıçradı çünkü. E, ee, onun dışında e, Caroline Fişekçi ilginç bir haber olarak e, bu hafta bence kısaca olsa konu, konuşmaya değer. Ee, Caroline Fişekçi Orhan Pamuk'la ilgili olarak çok fazla gündeme geldi. Ve magazin sayfalarında e, geçen hafta rastladığım e, şeylerden biri Caroline Fişekçi yanında olmak üzerine e, bazı demeçler yayınlanmaya başlandı. Yani Caroline'ciyim ben Orhan Pamukçu değilim diyen insanlar e, olmaya başladı. E, bir sanatçının e, bu şekilde magazinde yer alması belki de bir yöntem olabilir. E, fakat güncel sanat ortamımızı açıkçası biraz bulandıran bir durum olduğunu düşünüyorum. Ve bulandırmanın da e, sanatçının belki önümüzdeki dönem açacağı sergilerde bir kat, o kendisine katkısı olabilir. Onun dışında pek de bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Buradan devam edersek bu programın Türkçe bölümüydü. Bundan sonra Türkçe ve İngilizce devam edeceğim e, İngilizce bölümün e, İngilizce çev çeviri olacak. E, bunu birlikte yapmayı planlıyorum bugün için. Uh, so we met with Dominic and Dominic is sleeping now. <laughs> it's okay. <laughs> I'm not sleeping. <laughs> okay. Uh, we met with Dominic uh, in IPA summer camp uh, this summer, last summer in 2011. it's 17th and 13th July. Uh, we worked together uh, in the class of Jürgen Fritz, uh, and uh, we had a really beautiful one week. Uh, and now Dominic uh, is here to explore city Istanbul, do performances in the street, and yeah, and traveling around. so I will translate in Turkish, mm -hmm. then go with Dominic. Dip, İsviçre bir sanatçı. Kendisiyle e, Berlin'de e, İPA Summer e, yaz kampında tanıştık. E, bu yaz e, 17 Temmuz 30 Temmuz 17-30 Temmuz arasında olmuştu bu kamp. E, kendisi bir performans sanatçısı. İsviçre'de yaşıyor. E, ya üç gün önce buraya geldi. Yaklaşık 10 gün boyunca İstanbul'da olacak. Performans yapacak, sokaklarda olacak. Ee, ve İstanbul'u e, deneyimle, deneyimlemeye devam edecek. Ee, kendisini konu kaldık ee, çünkü e, bir yandan radyo programı içerisinde bir performansı nasıl olup olamayacağını e, tartıştık açıkçası. So we discussed with you about how we can do performance here uh, in radio. So uh, <clears throat> we we speak about the radio show from Burchak. He does these radio shows so a long time ago, mm -hmm. and mm-hmm. he's invited me to come here. And after, uh, after we we try um, to do a performance together, and you will see if it works or not. And this is always a a, a really a great challenge in performance because we don't we don't we never know if it works or it's not works It's always a thing to try and then we can find out if it works or not. Ee, Dominik de e, bu, bu, buraya gelmeden önce e, yaptığımız tartışmalar sırasında e, radyoda bir performans olup olamayacağını tartıştığımızı ve bunun olup olamayacağını açısı tartıştığımızı söyledi. Söylüyor. Ee, aslında bunu nasıl olacağını birlikte göreceğiz. Dominik'e göre. So, so um, after you you will see if it works or not because it's really um, normally we got an audience that can see us when we work and so you are now listeners you don't can see what we are doing but you can hear something it, it not means that we do a sound performance we always be performance artist there's a difference uh, between other performance. Performance, this word is really uh, often um, used in these times, and so every time we have to explain what is really performance. And performance means uh, you can look how do someone something, and it's like a, uh, uh, an image producing doing so by doing. By doing, yeah. Mm-hmm. And I'm I'm a I'm come from painting. I do also paintings and drawings, and so I'm I'm always a painter. So I produce images, and but there are really different ways to to see how performance works. There are different meanings about performance. So this is one meaning from me. Burchak got another meaning And Alex Boyd Dulewitz, for example, our friend from England, has another meaning. Jürgen told us another meaning at mm-hmm. the IPA summer camp. So, uh, so different meanings and so different performances in the world. Ee, evet, bu burada yapacağımız e, performansta aslında bir yandan e, izleyici, dinleyiciler göremeyecekler. Normalde görebilmelerine karşın e, ve e, sadece sesi duyabilecekler ancak bu ses duyma durumu aslında bizim sound üzerine çalıştığımız anlamına gelmemeli. Sadece performansları aslında izleyebiliyorsunuz genel olarak. bu sefer dinleme üzerinden hareket ettiğimiz için sadece sesi duyabileceksiniz. aslında bir yandan ben de bu anlamda bir rehberlik yapacağım Dominik'e. bu noktada... Dominic Lip aslında bir yandan e, resim ve heykelden gelen bir sanatçı. E, bu yüzden performans sanatının her seferinde nasıl olduğunu, nasıl bir şey olduğunu e, anlatma ihtiyacı da duyuyor. Çünkü diğer sanat dallarından biraz daha ayrış, ayrılan bölümleri var, alanları var. Evet. Özellikle herkesin bu noktada farklı yaklaşımları var. E, Dominik'e göre tabii benim de farklı bir yaklaşımım var. E, e, ya da Yürgen'in, Yürgen Fritz'in farklı bir yaklaşımı var. E, bu anlamda önemli olan belki de esas olan performansın o anda yapılıyor olması ve o anda izleyiciye sunuluyor olması. E, bu anlamda da bizim zamanla ilişkilimizde de şu an burada bir şey yapılacak ve bu e, dinleyiciye ses üzerinden aktarılacak. Yes. uh, <laughs> so if you like, uh, we can start. With Tom Waits? No, we already played it. oh, we played <laughs> yeah. <laughs> yeah. Okay. In the beginning, mm -hmm. uh, and uh, we can start with uh, maybe we can give a brief to listener if you like. Oh, for sure. Yeah. Uh, so. So now um, Burchak and I, I, we we we try to do uh, a radio performance and we decided that I do a, a performance, and Burchak tries to explain or translate for the listeners what I'm doing in the studio. In the studio, and we we tried this the first time, and we don't know how it works. No rehearsal. No uh, rehearsal. Nothing. No we, any uh, maybe tema no tema. Ah, we will try some simple stuff. Performance is also nice if it's really simple, but um, we we have to try it, and then we will find out. Burchak will explain you what what we are doing now in the radio show. Evet Dominik'in dediği gibi e, burada e, aslında Ee, bir tema altında değil veya e, hazırlanmış e, e, denemesi yapılmış bir iş değil. burada bir şey domini burada bir şeyler olacak ve ben bunu aslında çevirmeye çalışacağım. burada ne olduğunu bu şekilde bir ilerlememiz olacak. Yes. I think it's better to start. Okay, we try to start. I uh, arrange arrange myself a moment. We have to put away the chair. Dominic şu anda stüdyo içerisinde e, kendine e, bir mekan hazırlıyor. E, Açık Radyo'nun kayıt stüdyosu dikdörtgen bir alan. Bu dikdörtgen alanın e, kapı tarafında değil kapının tam karşısındaki sol köşede şu anda e, kapısını eğdi ve e, kafası eğik bir şekilde sırtı duvara dayalı bir şekilde hareket ediyor. He's standing in the in the corner of the uh, the studio, recording studio, and he's back in the corner, and his head is kind of uh, vibration now. Evet, şu an kafası titreyerek e, yukarıya doğru devam ediyor. He, his head is uh, his head, his head is vibrate, vibrating and uh, getting getting up up and up and up and up and up and up. Şu an köşede Dominic e, uh, hareket ediyor. His hands are uh, getting up and up and up and up and up and up and up. And up. Elleri hareket ediyor, yukarıya doğru kalkıyor. Ağzı açıldı ve şu anda yukarıya doğru yükseliyor. <laughs> yes. <laughs> evet. Ee, sonu e, aslında sesin sesi takip edebildiyseniz e, sesin e, devamıyla e, bitti diyebiliriz. Uh, it's it ends with the with the with the sound. Uh, yeah. And uh, so it's also important to when it starts and when it finishes you know now we have a duration to stop it to mm -hmm. to start and to stop it but basically uh, some of the times it has it's really important how it starts and how it ends ee, aslında şu anda zamanımız kısıtlı olduğu için e, başlama ve bitme e, durumunu belirtmek zorunda kaldık ama bir yandan da performanslarda aslında başlama bitme kısmı çok çok önemli e, nerede zaman nasıl başladı ve nerede nasıl bittiğini düşünmemizde fayda var. So, um, what you can, what you want to talk about uh, this or your your your approach to performing arts? Uh, I think we we can um, speak about both because we can use it this this little little work I to to start to to begin um, to speak about performance. Mm-hmm. So for me is um, I not often um, work with with sound or my voice or something, but I think this was important to do some some uh, noise. I mm-hmm. can say noise. is not a, a, a word or something to to get the listeners something Mm-hmm. And I, for me, performance is already uh, always a, a really force work. I need my my force. Mm-hmm. I, uh, I, need. Um, I, I, like to dig, for example. Mm-hmm. I like to move mm-hmm. and to to use my body mm-hmm. to uh, um, explore my body and uh, where he is, he can go mm-hmm. and it needs a force of will mm -hmm. um, to um, produ- to do the idea. Ee, genel olarak e, Dominik e, ses üzerine çalışmıyor aslında. Ee, daha çok e, hareket ediyor ve e, aklındaki fikirleri yerine e, gerçekleştirmeye çalışıyor. Mesela örnek olarak kazmak e, ve e, yani kazmak gibi. E, yeah. Yeah, and sometimes it's it's a this long duration stuff. Mm-hmm. So it's a long image that you can see, or is is is a theme that that we are working with, or mm-hmm. I am mm-hmm. working with. I got an idea, and then I have to do is to do it. I got some little pieces that is like a puzzle mm-hmm. that then I have to arrange, and then I can do it and we are always in a in a special moment together. I really like to do performance because I feel myself then in a in a really root uh, way. Mm -hmm. I, I find my roots if if I do my performance. I don't have to look for any other. Mm -hmm. I can really do my thing and. Mm -hmm I'm happy if I can do it. Yes, uh, köklerime köklerini inebildiğinden e, ve e, performans yaparken aslında kendisi olabildiğinden bahsediyor. E, Dominik bu şekilde de aslında bir yandan kendini gerçekleştirdiğini de söyleyebiliriz. E, yes and unfortunately we we are at the end of our time. Oh. Yeah, and we have I think no no uh, time for Alex song. Well, this is really pity. Yeah, <laughs> uh, and maybe next time I will play. Promise. Uh, yes. Zamanımızın sonuna geldik. Hatta açtık bile. Ee, aslında bugün deneysel bir şey denemiş olduk. Ee, as, uh, önümüzdeki zamanda bunun nasıl bir şey olduğuna biz de tekrar bakıp bir değerlendirme yapabiliriz diye düşünüyorum. Uh, so we, we tried something I think uh, and we don't know uh, how it looks like or how it sounds like. Mm. Maybe after listening the radio show, also two of us uh, will recognize uh, yeah. what we had done. <laughs> and maybe the listeners can uh, respond something at Burchak for the next radio show what yeah. they heard. I don't know if it works. We played a really, really amazing song from Alexander Wojtulewicz from Birmingham, England, and this name the, from the song is My Conviction Lies. Ya e, haftaya belki e, e, radyodaki performansla ilgili geri, geri dönüş yapmak isteyen dinleyici olursa Dominik bana yani bana ulaşıp Burç'a ulaşabileceklerini söylüyor. E, bu anlamda bana ulaşabilirsiniz. E, umarım e, radyo kanalı içerisinde yaptığımız bu deneysel çalışma e, bir şey ifade etmiştir. Bu hafta e, programı bir şarkıyla kapatıyoruz. Alexander Wojtulewicz. My Convection. Lies. Haftaya görüşmek üzere. It wasn't worth it, now I'm fucked. I see the boat floating there dock. I'm gonna steal it and run away. No one will care, I've gone astray what I did was unforgivable. Now it lies ahead is unforeseeable to me. Cause I lay down my head and look into the sky. And that's where I realize my convictions lie. Sea salt sprays my face, and I feel a disgrace. I don't know if I can make it, cause this is all I know. so far to see that I lay down and I fall asleep. When I woke up, I lost the land. I couldn't see a grain of sand. All I see is the red horizon. And I lay down my head, looking to the sky. And that's where I realized my convictions lie. Sea salt sprays my face and I feel a disgrace. I don't know if I can make it, cause this is all I know. And I'm in a new place where no one knows my face, a new chance to start over. start to stare and see how the guilt has ensnared me. My head is sinking lower than floor B. Cause I lay down my head, look into the sky. That's where I realize my convictions lie. Sea salt sprays my face, and I feel a disgrace. I don't know how I can make it, cause this is all I know drop on my face, but I see that there's no clouds. I stare into the sea and realize that's what's calling me. I know that there is peace beneath the waves, so I stand and take a chance. People on the shore realize that this is my last dance. As I lay down my head, I look into the sky, and that's where I realize my convictions lie. Sea salt sprays my face, and I feel a disgrace. Cause I could never make it, cause that was all I knew. Cause I was all I knew. Cause I was all I knew. cause I was all I knew. Zamansız This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space.